hei mezza sento en vendeio. Por aceti sia in ciutaga in besonagioin, oni besones vendeion, ciu situa suffice proxime alla logloco, do ciu en ideala caso estas attingebla piede au per biciclo. Malgrandai vendeioi, por nutrajoi, ciui plenumis tiun funccion gis la 1960-ai iaroi, iom post iom mal aperis, cae anstatau ili ex servis super bazaroi. Tiwi pli grandai vendeioi devis esti atingeblai per automobilo, do ili prefere aperis ce la randoi de la urboi. La malgranda vendeo havis an causocian funccion. Oni ren contigis, cun sia in baroi, cae pobis babili cun ili, cae intersangi la plei interesa in La malgranda i vendeioi tiel donis senton de heimezzo, la superbasaroi ali flanche farigis anonimai, sen socia varmo. Dum en la malgranda vendeio la vendisto conis sia in clientoin, nun en la superbazaroi, casistinoi rapide tiras la varoin de la bendo tras canilo, cae shovas ilin directe alla charo de la cliento. Oni appenao havas occasion por paroli cun la casistino, cae en la plei modernae vendeioi, la fermo au malfermo de unu e la plurai cassoi annonsigas per voce registrajo el la computilo. Cai tiu vocio venas el iu fora loco, cai tial gisonas fremda, do ne mezza. Sed en la epoco de la interreto, ciam eblas prescau cion aceti en la reto por ricevi la mendita in varoin per posta paccajo, la homoi tamen chatas habi personan contacton, ciu cun la cun laborantoi de la vendeio, ciu cun aliai accetantoi, ciel tio ocasas en publicae mercatoi, cie staras stando apud stando ciu cun siai specialagioi. La cien vendeioi, ciui funccias laula disconta principo, concentrigio en la bar sortimento pri rapide vendeblai productoi, specialai offertoi lau ritmo de semaino, nun volas farigi similai alla publicai mercatoi concerne la sozian etoson. Ili dum la passintai iardecoi estis crescintai. Ili disvastigis tiom, che nun la densezzo della reto de filioi estas tiel alta, che la distanzo chiun la cliento devas traveturi por alveni ce ili farigas pli cae pli malgranda, cio permessas alla cliento visiti la vendeion pli ofte, por aceti tiam mal pli granda in porzioin sen uso de automobilo. Cai en la vendeioi nun estas tie ancao pli da spazio por la acetantoi, ili povas sens trese trairi la vizoin cae babili cun hazarde rencontita con atulo. Cae la casistinoi tie salutas ciun clienton, cae desiras, fine, bonan tagon. Se oni per tio farigias regula acetanto, oni ancao farigias con atulo alla vendistinoi, cae povas interparoli cun ili, dum ili scanas la varoin. Suficias ja dum momenta vida contacto, cun celcai afablai vortoi, por levi la bon humoron, cae por havi pli belam tagon. Cae entia etoso, ec estas hei mezza sento.